Falou com as amigas, falou com as amigas. Isso daí que tu pensou já aconteceu. Que novinha atrevida. Tá espalhando pras bandidas que eu curto. Eu sei que tu é linda, mas sei, tem outras mais ainda. Prioridade é sua, só quando eu tô na rua. Sempre que ela me vê com outra novinha sua processo dela é lento, mas te falar de sexo, não tem mistério. Tudo, tudo que eu mais quero é me entregar. Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar. O compromisso não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na pipa. Na pipa na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam na piroca dos amigos compromisso não vale a pena eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam rebolando na piroca dos amigos elas sentam na piroca dos amigos que elas sentam rebolando. Rebolando. Vai. Tenta pra ver, caralho. Tenta pra ver, caralho. Tenta pra ver, caralho. Falo com as amigas faz amiga. Isso daí que tu pensou já aconteceu. novinha atrevida. Novinha atrevida. Tá espalhando pra bandidas que eu sei Que tu é linda. Mas sei que tem outras mais ainda. Prioridade é sua, só quando eu tô na rua. Sempre que ela me vê com outra novinha sua. O processo dela é lento mas se falar de sexo não tem mistério. Tudo que eu mais quero é me entregar. Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar. O compromisso não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos. Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos. Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos sentam rebolando na piroca dos amigos que elas sentam na piroca dos amigos. Um compromisso. Não vale a pena, eu te digo que elas sentam rebolando na piroca dos amigos. Que elas sentam rebolando na piroca dos amigos. Que elas sentam na piroca dos amigos. Que elas sentam rebolando.